Ciu eblas celite forgesi ion? Ciu postulas de si mem forgesi ion, au ciu ricevas tian postulon de iu, tiu per tio povas actualigi sian memoron. Se memor portanto estas plena, tiam necessas forvisci la havon, au oni devas usi alian memor portanton. Tio ne eblas ce la homa cerbo, au ciutamen? La ciu tago estas plena je informoi cae impressoi, pro cio ciu homo jam antau vide selectas ciuin el tiui oni volas percepti, cae ciuin ne. Tiu selecto ocasas plei ofte neconscie. Cio cion oni perceptas, tio estas unue memortenata en amal long memoro se aldonigas novai informoi, pli fruai informoi estas shovatai en la fonon, au estas elmetatai, do forgesatai. Tiu complexa procedo ocasas quasau automate, sed gi povas esti influata. La memor capablo dependas de vizo de plurai factoroi. Fortai emozioi, neattenditai attendita i au stresso povas exemple causi che travivajoi au factoi a parte bone en gravurigias au subite ne plu estas el vocablai au che ili pli poste de nove reaperas kiel memorajoi chu estes eble conscie ordoni la forgeson? tion esploristoi de la Universitatu de Regensburg en Bavario iam prilumigis, ca ili publicigis iain resulto in pritio. La esplorista te amo constatis post plurai test serioi che eblas conscie forgesi. Ili unue petis en la cadro de siai esploroi en tutte tricent sestec test personoin, lauvice en memorigi vortoin el du listoi post ciam la parto prenantoi estis lernintai la vortoin el la unua listo, ili post tio ricevis plurain instruccioin. Triono el la testantoi devis simple enmemorigi la vortoin de la dua listo. La dua triono estis rectata per la instruccio, che oni unue desegnus chison de la gepatra domo, antau oltiu gruppo ricevis la taskon en memorigi la vortoin de la dua listo. Alla tria gruppo oni diris che la testantoi forgesu la vortoin e la unua listo, char estis ocasinta crasho de computilo, cae tial necessas recomenzi la experimenton. Post tio, ciui testantoi devis elvoci la vortoin de la unua listo, nome post tri minutoi, post dudec minutoi, cae post dudec quar horoi post la experimento. La esploristoi vidis, che la testantoi e la tria gruppo, en ciui temp intervaloi, capablis re elvoci plei mal in vortoin. La instruccio pri forgessado evidente estis causinta che la vortoi ne estis memor tenatai en la malong tempa memoro. Compare al tio, la testantoi e la dua gruppo, pro la for directado al alia temo, havis unue problemoin in pri la re elvocado de la vortoi, sed ili baldao de nove capablis elvoci la vortoin dovere shainas esti tiel, che oni povas forgesi certain aferoin, se oni desiras tion, simile alla forvisciado de datumoi. Se c'è tio temas pri mal actualai, au ne plus signifai informoi, tiam la actualigo de la memoro povus ec esti avantaggio ce lernado. Ciu, cae ciel tiui effectoi estos applicablai en lerneioi, cae en aliae clarigae institucioi, tio estas ancorau esplorinda. Gis tiam, ciuia povas mem provi tion.